Uzvišeni plemeniti je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte sa Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovo okupio na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim, lijepim i najljepšim imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Večeras e, nisam bio planirao doći, iz razloga što sam malo bolestan, ali s obzirom na vrijednost dolaska i ovih sjela i druženja ima Allaha subhanahu wa ta'ala i će Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari snage da dođemo određeno predavanje, eto uspio sam alhamdulillah doći. Večeras, draga braće i cijene sestre, govorit ćemo o jednom veličanstvenom Allahom Tebare Kvetala imenu, ime koje ima udjela u našim uvodnim predavanjima, udjela u svakoj početnoj uvodnoj hudbi poslanika alaih salatu wasalam i svi oni koji ga slijede na dobrom u smislu od počinjanja svojih uvodnih predavanja riječima. A večerašnje ime je El Hadi, El Hadi, jedno veličanstveno Allahu subhanahu wa ta'ala ime iz kojeg proizilaze mnoge koristi, mnoga dobra, mnoge fajde koje svaki od nas treba znači da spozna, e, da shvati, da razumije kao što ćemo ako da već razgovoriti. El Hadi ima značenje onaj koji upućuje na pravi put. Onaj koji upućuje na pravi put. Onaj koji ukazuje na pravi put. Onaj koji daje nadahnuće u srcima vjernika da čine dobročinstvo, da rade dobro. Onaj koji izvodi ljude iz drobovanja ljudi u robovanju gospodara ljudi. Onaj koji izvodi ljude iz tmina, kufra, širka, nevjerstva, džahilijeta, licemjerstva, zaista na najpravi put, put svjetla, upute, koje možemo kazati da je spoznaja Allaha dželevala kroz njegov rububijet, uluhijet, njegova lijepa imena i savršena, savršena svojstva. Sva ova značenja i druga značenja obuhvata riječ, odnosno ima La Dželevala El Hadi. I zato kazali smo u početku i u početnim predavanjima da Allahova lijepa imena sadrže u svom opisu vrhunac, vrhunac ljepote. I da niko ne posjedi osobine i svojstva tih imena osim uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala u smislu njihovog, njihovog, njihovog savršenstva. U jeziku El Huda vam je svima poznato. El Huda, šta znači Huda? Uputa. Imamo Heda Allahu Lidinihi. Allah ga je uputio na pravi put. Uputio ga je u vjeru istinsku sa kojom on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Imamo značenje huda što je jako bitno i interesantno pokornost. Pokornost, da se pokoravaš i da slijediš. I to je jedan od velikih podova koji će e, proizaći iz poznaje Allahov Tebare Kvetala imena El Hadi. Također imamo nešto što je bejin, nešto što je jasno jer na mnogim mjestima u Kur'anu ima, ima to značenje. Allah Đelšan govori u suri Sažde u 26. ajetu nam jehdi lehum Allah kaže Zar ovima nije sasvim jasno? Jehdi ovdje znači biti nešto jasno, očito, tako da e, nema sumnje u ono što dolazi, u ono što dolazi nakon toga. Zatim ono što e, već svi znamo da huda, znači uputa, uputa na pravi put i na mnogim mjestima u Kur'anu, a i sunetu poslanika sallahu alihi vseleme, stoji ovo značenje. Allah Đelešanu kaže u suri Nahl, u 37. majet, kako se zove sura još Nahl? Sura Nahl, kako se još zove? To je na Ne, ne u prijevodu značenja Nahl, nego kako su još učinjaci nazvali, Sura blagodati, koja govori o blagodatima. Allah kaže In tahris ala hudahum fa inna Allahe la jehdi yudil. A ovo večeras ime koje ćemo nešto kazati večeras, ako boda govorit ćemo idući put. Zbog značenja i sadržaja što sve obuhvata i što proizilazi iz ovog Allahovog subhanahu wa ta'ala veličanstvenog imena. Kaže Allah Đelešanuhu i kada bi ti bio ustrajan i kada bi želio da ih uputiš Allah neće onoga koga on ostavi u zabudi. Allah Đelevala jedini upućivač jedini koji upućuje na pravi put i niko ne može uputi na pravi put osim Allah subhanahu wa ta'ala. I ovdje poslaniku sallahu alihi wasallam kaže koliko god da želiš, koliko god želio, koliko god se trudio da uputiš nekoga, niješ go puta, ga Allah Đelšana ostavi u zaput. Što ne znači i ne proizilazi iz ovoga da se mi ne trudimo. Ne. Mi ćemo se truditi kao što se poslanik Ali Islatu Islam trudio, ali su konačni rezultati to u firku. I zato ćemo i to pojasniti u narodnom predavanju, da je zaista najpravi istinski uspjeh i uputa koja dolazi, dolazi od strane Allaha Đelevala, a mi smo ti koji samo pojašnjavamo ukazujemo, ukazujemo znači na neke stvari, neke činjenice koje će prouzrokovati ili biti sebe upute, a odnosno Allah žele vala kući koga on subhanahu, subhanahu wa ta'ala hoće na pravi put. Zatim nešto što je jako bitno, huda ima značenje izvođenja nečega u nešto drugo. Odnosno iz jednog stanja u drugo stanje, iz jedne situacije u drugu situaciju, iz jednog hala u drugu situaciju, odnosno drugi hala. Naravno, svi očekuju pozitivno iz e, znači, stanja zabude u stanje upute i stanja e, tmina, na stanje svjetla i slično. Međutim, vi znate da nekada možeš biti daja koji poziva ka lošem. Pa tako da čovjeka iz svjetla odvedeš u tmine. Da čovjeka iz čiste, ispravne vjere, ispravnog satanja odvedeš u zabudu novotarije. Ili znači nešto slično, slično tome. Ali ono što mi želimo kazati jeste da čovjeka izvediš iz tmina zabude ili novotarije ili kufra i širka džahilijeta na svjetlo, na svjetlo upute. To je ono što je pozitivno o čemu ćemo mi ako bolja govoriti. Ovo veličanstveno Allahu subhanahu wa ta'ala ime se spominje samo na dva mjesta, dva mjesta u Kur'anu. Prije svega u suri Hajj 54. majete Allah Đelešanu kaže وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ I ovo jasno. Zaista, ili uistinu, Allah Đelevala je upućivač. Allah Đelešanu lehad. Allah Đelešanu je taj koji upućuje na pravi put. Sratu mustaqim. Nisam ni ja, nisi ni ti, niti neko drugi. Allah Đelevala kada nekom poželi uput, on ga uputi. Allah kada Đelešanu hoće nekog da uputi, on ga uputi. Makar se spriječili svi da to zaustavi. Znači nema toga, ako će odbiti Allahu te barek tala volju, kada želi nekoga da uputi, da ga ljudi zavedu ili odvedu u zaputu. I to je nešto što je jasno i što je najveći rezultat koji proizilazi iz poznaje Allahovog subhanahu wa ta'ala imena El Hadi. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Furkan u 31. ajetu وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ Subhana, o ovom ćemo ajtu govoriti tog predavanja. Mi smo svakom vjerovjesniku, svakom poslaniku davali da ima neprijatelje kod, u, svom narodu. Minel muđirmin, od onih koji su pokvarenjaci. Od onih koji su pokvarenjaci. Znači svaki poslanik je imao neprijatelje. Gdje god da se pojavio, kako god da je pozivao, svi vjerovjesnici, svi poslanici su imali neprijatelje. Od minel muđrimin, od pokvarenjaka. Međutim, Allah Đelešanu daje utjehu nakon toga. Pa kaže, وَكَفَا بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا A tebi je dovoljen Allah Đelevala kao upućivač i pomagač. Upućivač ovdje Hadijan u Anasira je zaista nešto veličanstveno. Hadijan u smislu, Allah dželevala ti u tom trenutku dovoljan koji će te izvesti iz te teške situacije na pravi put, odnosno osnažiti, ojačati, pomoći. Neizbježna lahva te bareke vetala pomoć. Kome? Onaj koji ustraje. Jer svaki vjerovjesnik je imao znači, te probleme kod svog naroda od strane pokvarenjaka. Od strane onih koji nisu bili zadovoljni s onim u šta poziva poslanik ili vjerovjesnik koji je dolazio. Tako da i oni koji su nosioci dave, oni koji su sedbenici poslanika i vjerovjesnika, na iste probleme će nailaziti. I ovdje je jako jasno da ahi poslanik sallallahu alijih vasallam kad se pojavio i kada je počeo pozivati, Allah šan kaže ti o Muhammede ćeš imati probleme kao što su imali oni prije tebi. Ali će te Allah pomoći osnažiti i izbaviti se teške situacije. Poslanik je zapao u takvu situaciju tešku. I svi oni koji ga budu slijedili zapadat će u situaciju tešku. Znači neće biti ruže, neće biti blagostanje, neće biti dobrota. Može doći nekada. I takvo stanje. Poslaniku Ali Islatu s je dolazilo takvo stanje. Od 13 godina je bilo e, velikog proganjanja, velikog neprijateljstva od strane njegovog naroda koji su ga odbili i čak protjerali iz njegovog rodnog kraja zatim se digli sa velikom i ogromnom vojskom koja je čak htjela da ga e, uništi i u Medini. Ali Allah Đelevala ga je pomogao, osnažio, ojačao i na kraju njegova vjera je dominirala nad mušicima, mnogobošcima i svim onim koji su htjeli poslaniku sallallahu alihi vseleme nažal učiniti, jer Allah dželevala obećava da je kifajet od njega, od njega dolazi zaštita i on je zaista uistinu dovoljan e, vjernicima, poslanicima i svim znači, koji su zaista istinski srbenici poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovo znači dva mjesta, sura Al-Hajj 54. ajet i sura Furkan 31. ajet. Značenje navedenog imena kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaista značenja postoje, odnosno e, mnogi su pokušali da pojasne Allahu te barek ve ime El Hadi. Ibn Đari rahmetullah alih kaže za kuranski ajet iz sure Hajj وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ I uistinu Allah dželle vala je upućivač koji upućuje one koji vjeruju na pravi put. Zaista će Allah Đelešanuhu znači izvesti one koji vjeruju na pravi put, iznaći im svako rješenje i svake teške situacije. Kaže Ibn Đari Rahmetul uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će uputi one koji vjeruju, ledina amenu, koji vjeruju u Allaha i njegova poslanika sallallahu alihi wasallam na pravi put i jasnu uputu. Allah se obavezao da će uputi na pravi put svakoga onoga koji bude vjerovao u Allaha i njegova poslanika. Subhanko, odakle je Sedman el Farisi došao da bi spoznao istinu? Tragao je za istinom, pa mu je Allah dželevala olakšao istinu. Na kraju je prihvatio, postao poznat od ashaba poslanika sallahu alihi vseleme, čak znači imaju neki detalji života Selmana el Farisija koji su tako uticali na ostale ashabe, čak su znači doprinijeli pobjedi poslanika i ashaba u određenim, određenim situacijama. Zatim kaže za riječi وَكَفَا بِرَبِّكَ حَادِيَ وَنَسِيرًا A Allah dželle ti je dovoljan kao pomagač i onaj koji upućuje na pravi put. Kaže, dovoljan ti je tvoj gospodar, o Muhammede, koji je jedini upućivač. Jedini. Ne može niko nikoga uputi ako Allah žele vala ne dozvoljava. Znači onaj koji upućuje Allah subhanahu wa ta'ala. Koji će te uputi na pravu istinu i podariti razboritost. Allah žele vala će uputi i poslanika ali sallatu wasalam, podarit će mu razboritost, rušt u njegovim postupcima, kao što je danas potrebno nama da smo na uputi, ali isto tako da kada sprovodiš u uputu, kada slijediš uputu, kada e, radiš po onim stvarima koje Allah dželevala nalaže i njegov poslanik sallallahu alihi wasallam potrebno mi je rušiti. Razboritost u našim postupcima, da znamo kako i na koji način, da ne požurujemo, da ne donosimo odluke na brzinu, nego da promislimo, da razmislimo da svaki naš pokušaj, svako naše stanje, svaki naš postupak sadrži u sebi mudrost. Mudrost, jer poslanik Ali Islatu Veselam je bio takav i ta mudrost je odlukovala poslanika Ali Islatu Veselam, tako da to isto treba da odlikuje i njegove sljedbenike, a posebno nas kao pojedinca na našim prostorima gdje živimo. Ibn Kesir rahmetullah alijih kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَسِيرًا Isto tako smo mi svakom poslaniku, svakom poslaniku prije tebe davali da u svom narodu ima neprijatelje. Minel muđirmin, od pokvaranjaka, od onih koji nisu zadovoljni sa onim sa čime je došao poslanik sallallahu alihi veseleme, a uistinu je Allah dželevala dovoljan upućivač i pomagač, kao što smo kazali na početku. Govor Ibn Kesira za značenje ovoga kaže to jest, kao što tvoj narod, tvoj neprijatelj, kada si ga pozvao u vjeru u jednog Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, svi oni su imali problema s narodima kad, u kom trenutku? Kada su oni počeli da ih pozivaju na pravi put. Kao što se dešava sa tobom, Muhammede. Čim si počeo pozivati, pojašnjavati istinu i pozivanju robovanju i obožavanju jednog uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, naišao si na probleme kao što su naišli oni prije, prije tebe. Pa kaže isto tako prošli su narodi činili sa svojim poslanicima. Znači isto to su činili prošli narodi sa svojim vjerovjesnicima, svojim poslanicima koji su im bili slati. Zatim kaže, među njima bilo je njihovi neprijatelja koji su odvraćali ljude od upute. Danas koliko ljudi kada ih počneš pozivati, pojavi su u nekom mjestu e, ili na našim prostorima ili u okruženju, regionu, Čim se pojavi skupina koja poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala, pojavljuje se odmah druga skupina koja odvraća one koji se priključuju karavani spasa, uspjeha, koji zaista žele i žude da budu pravi vjernici na pravome putu. Odmah znači postaje tabor koji odvraća od Allahu te bareke ta'ala puta kao što se dešavalo sa ranijim vjerovjesnicima i poslanicima i sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasallam. Međutim, kaže uzvišeni Allah je jedini upućivač i niko se ne može ispriječiti njegovoj uputi. To su radosne vije sa strane Allaha Đelevana. Da, znači, niko ne utiče, niti može neko u zabudu nekoga odvesti u smislu da je on taj koji odvodi u zabudu, stvarno, znači on pripada to pravo ili koji e, odvodi, odnosno upući na pravi put. To pripada Allahu subhanahu A kad Allah odluči nekoga da uputi, Cijeli svijet kada bi se okupio i sakupio da spriječi tu uputu nije u stanju, znači da spriječi. Allah dželevala će izvršiti ono što je odredio. Pa kaj zbog toga uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže, tebi je gospodar tvoj dovoljan kao upućivač i pomagač. Kaže isto tako svakome onome, sad je radosna vijest za one koji slijede poslanika alaih sallatu wasalam. Pa kaže isto tako svakome onome ko slijedi njegovog poslanika sallallahu alaihi wasalam. Koga bude slijedio, istinski, ko bude slijedio poslanika alaih sallatu wasalam, Allah vala će biti hadije u I pomagač i upućivač. On će te voditi, on će te ukazivati, on će ti iznalaziti, e, e, e, izlazi svake teške situacije i ono što je povrst svega, on će te ojačati, osnažiti, pomoći. Niko ti neće moći nažao učiniti. Iako ti učini, učinio njegovom voljom i njegovom odredbom, a na kraju sve to opet korist tebe. Ako te ubije, vraća se Allahu dželle vala zadovoljan tobom koji će to opet nakon svega toga uvesti dženevska prostranstva. Ako te, znači, zaštiti u smislu ti je produžio život, odrijedio duži život nego što oni misle da ti ga oduzmu, bit ćeš opet u blagostanju, u mogućnost da pozivaš, ukazuješ na pravi put u zadovoljstvo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, znači, ko bude sjedio njegovog poslanika, ko bude vjerovao u njegov kitab, da čvrsto vjeruješ Allahu te barek Kita u njegovu knjigu, da radiš po njoj, ne samo kažeš vjerujem u Kur'an, vjerujem u poslanika alaih sallatu i očekuješ od Allaha džele vala pomoć i podršku. Pomoć i podrška dolazi, intensuru Allahe i Ako Allah uistinu pomogne, pomogne, džele vala će vas osnažiti i pomoći vaše korake stabilnim, čvrstim učiniti. Danas čim ti neko, znači malo uzdrma se zaprijeti, muslima se pokoleba, muslima počne popušati. Kako onda očekuješ pomoć od Allaha Đelevala kada počneš popuštati u vjeru? Nema. Allah Đelevala obećava pomoć svoju i podršku onome koji zaista se bude zalagao za Allaho Tebare koji je tala din i ustraje na tom pozivanju, ne da popušta, ne popušta ni pod kakvim prijetnjama. Ni pod kakvim prijetnjama. Osim kad mu je dozvoljeno, kad je u pitanju njegov život, njegov život da popusti i opet u tom trenutku mu je bolje da osabura i da bude na, čvrst na pravome putu. Zatim kaže koji je iskren prema njemu i koga slijedi. Ko bude iskren prema Allahu Đelevala i ko bude iskreno slijedio poslanika sa Allahu ve Veseleme imat će Allahu subhanahu wa podršku i imat će od Allaha Đelevala izlaz, uputu u svakoj, u svakoj situaciji. Zatim kaže Allah subhanahu wa će ga zaista uputiti, biti njegov pomagač na dunjaluku i na Hiretu Zar nešto više od toga treba? Allah je onaj koji nadvladava svaku stvar. Allah je opisan veličanstvenim imenom El Kahar. Pokorite svi stvari, svi stvorenja. Ko se može oduprijeti Allahu i Tebare kao volji, njegovom određenju, kada Allah vara nešto odluči, kada bi se svaku predstavnici nebesa i zemlje da to spriječe nisu u stanju. I to je na ima koji nam je potreban uistinu da se ulije naše srce da čvrsto vjeruješ da ne može niko upravljati niti svijetom, niti kosmosom, ni dunjalkom, niti ljudima osim uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala. Pa se da tako veličanstvenog, moćnog i snažnog Allaha dželevala oslanjaš u svim svojim situacijama i prepuštaš sve, sva svoja stanja Allahu dželevala. Jer znaš, priznaješ da niko ne može niti uticati, niti izmijeniti, promijeniti tvoje stanje osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim Ezza Džađ, Rahmetullah kaže El Hadi, onaj koji je uputio svoja stvorenja ka spoznaji njegovog rububijeta, subhanallah. I svoje neizmjene milosti opet to upućuje i ukazuje na svoj rububijet, da njemu pripada gospodarstvo. te da promisliš, da razmisliš, o nebesima i zemlji, da ovo nije slučajno došlo, da je Allah subhanahu wa taj koji je stvoritelj svega toga, da on određuje, da on upravlja, da on vlada, to sve Allahu žele, vala pripada. Zatim kaže, onaj koji svoje robove usmjerava i upućuje na pravi put. Znači prije svega, e, El Had ima značenje koji ukazuje, e, upućuje robove na njegov bije, da spoznaš Allaha žele vala. Zatim on, subhanahu wa je taj koji te upućuje da slijediš pravi put, odnosno da budeš istinski sebenik pravoga puta. Kao što stoji u ajetu وَيَهْدِي مَنْ يَشَا إِلَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ I on dželevala je taj koji upućuje na pravi put. Ukazuje na pravi put. On je upućivač pravome putu. Niko znači to nije u stanju, niti može učiniti u smislu pravog značenja upute, osim Allah džele, dželevala. Zatim, Ezdeđađi, rahmetullah ali. Znači, mi smo govorili na početku predavanja, znači da ima Zadžađ je Zadžađi. Dva velika šeha. Ovaj Zadžađ je učenik Zadžađa. E, on ima tako, znači, isto poznatu knjigu, kako le sma, e, a šeh prije toga, znači njegov učitelj Zadžađ ima knjigu e, tefsiru le sma, Tako da su poznata dva dijela koja govore o značenju Allahovi Tebare Kvetala lijepih imena. Kaže uzviše Allah vala jedni upućivač koji upućuje svoje robove prema njemu. Usmjerava ih ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Usmjerava da ideš i da vodiš ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto ne zašao? Ko mi dođe, hodajući kao će vala njemu. To znači upućujete, usmjeravate ka, ka Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, on je taj koji usmjerava svoje robove na činjenje dobrih dijela. Nisi ti tek tako došao da radiš hajr, da dođeš u džamiju, da klanjaš, da radiš neki hajra, to je iz Allahove neizmjerne milosti. Jer On je taj koji te usmjerava, koji upućuje da radiš dobra djela. Zato se zahvaljujem Allahu Vala, na svim blagodatima, posebno na blagodati dina, vjerovanju Allaha Tebare Kvetala, a to sve obuhvata, sve naše postupke, sve naš rad. To je vjera. Allahu zahvaljuješ jer te je odabrao i probrao toliko miliona ljudi da budeš baš od onih koji će raditi dobra djela, koji će se takmičiti u činjenju dobrih djela, jer on te vodi. On je tvoj vodič. Allah žele vala. Zatim kaže kojima se približavaju njemu subhanahu wa ta'ala. Ta dobra djela koja, koja radimo, koja činimo, koja koje nas Allah vala usmjerava, kojima nas vodi, kojim upravlja, e, su djela kojima se mi približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. A nećemo se približiti tim djelima Allahu subhanahu wa ta'ala ako ne budemo iskreni u tim djelima. Što znači sve te, sva e, te postupke koje činimo, sva djela koja radimo moraju biti iskreno od Allaha subhanahu wa ta'ala kako bi uistinu to imalo efekta, odnosno kako bi nas Allah Đelešan nagradio na sudnjem danu, kako ne bi došli sa brdima dobrih djela, a ona neće biti od koristi nama na sudnjem dana salađu sačuva, a to su djela koja su neiskrena, koja nisu učinjena radi, radi Allaha subhanahu wa ta'ala. El-Hatabi rahmetullah alihi je kazao, Allah je jedini upućivač. Vidite da svi oni kažu da je al hadi onaj koji je jedini, pravi, istinski upućivač. Nema znači nekoga ko može uputiti mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Istinsko pravo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koga će uputi, koga će ostaviti u zabudi. On daruje uputu kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Allah dželevala probira. Allah dželešan dariva uputu kome on hoće subhanahu wa ta'ala svojih robova. Pa kad vidiš da si počašen od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, to opet iziskuje i traži od tebe šta? Šukr. Na tim neizmjernim blagodatima. A najveća ta blagodat je vjera, vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže onome kome daruje uputu, već ga je posebno odlikovao uputa ah, i ne treba ti ne treba to ovaj, u smislu kao, e sad sam ja dobar, jel? Sad mi je lađe još podario sve što treba. Dovoljna ti je uputa da budeš posebno, posebno odlukovan od strane Laha subhanahu wa ta'ala. A to danas se dostaje mnogima, mnogima. I mi treba da cijenimo uputu. Ne da se zasitimo uputom. U smislu, jedan određeni period praktikuješ din, vjeru i nakon toga ostaješ vjeru. To nije šukr, to nije zahvalnost Allahu žele valati i blagodatima. To je, to je stvar Najveća stvar koju te Allah može podariti, uputa koja te čini sretnim i zadovoljnim i na dunjaluku, a posebno u vječnoj kući. Ako te vječna kuća mimo iđe, bez upute na dunjaluku, šta možeš očekivati tamo osim, osim velike kazne? A ta velika kazna nije znači godina, dvije, tri, sto godina, to je vječna kazna koja će čekati svakoga onoga koga zaobiđe i mimo iđe uputa koji ne traži i ne žudi da bude upućen od strane Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, i prema njemu svoju plemenitost ukazao. Nakon što te je posebno odlikovao, što te je samo počastio uputom, ne, to je znači poseban i čram od strane Allaha te bare kvetala prema tebi. Jer je on te bare kvetala kerim, plemenit. A posebno je plemenit prema svojim istinskim pravim robovima pa pogledajte, znači, tog odlikovanja od strane Allaha Tebare da je posebno plemenit prema, prema takvim robovima. Kako se ogleda ta plemenitost? Tako što ti je ukazao na put svjetlosti, put, upute, e, put jasnoga puta i izvođenja iz tmina, kufra, nevjerstva na svjetlo tevhida. I danas je jako bitno Jako bitno, najbitnija stvar da budeš muvahid, da budeš onaj koji zaista istinski obožava Allah subhanahu wa ta'ala, onako kako on te barek ta'ala zahtjeva od nas, a ne kako se nama šefne, jel, u smislu, a ja mogu ovako, mogu onako, ne. Ovdje mora, znači, da se vladamo po onome kako Kur'an nalaže i sunet poslanika, sallallahu alihi veselam, pa kaže, kao što uzvišen Allah Đelešanu kaže, Wallahu jedu'u ila daris salam. Allah Đelevala vas poziva u kuću spasa u kući spasa. I nakon toga kaže Allah Đelešanu me ješa ila siratil mustaqim. I on je taj koji upućuje na pravi put koga on hoće te bareke Allah subhanahu wa ta'ala upućuje na siratul mustaqim koga on subhanahu wa ta'ala odabere i koga on hoće. Tako da ne možeš biti upućen samo svojom željom. Želiš biti na pravom putu. Nego to sve opet ovisi, zavisi od strane Allaha te bareke, te Zatim nakon toga še kaže, on upući ostala stvorenja, poput životinja, pogledajte, životinje čak nadahne i uputi na one stvari koje će im koristiti, od koje koristi imaju. Isto tako i ukazuje, upućuje, nadahnuće im daje, spušta, kako bi se sačuvali štetni stvari, svega onoga što će im štetu prouzrokovati, sve ono što će im štetiti. A Allah što, znači kako životinje vede brigu, zna šta mu je korisno, zna šta mu je štetno. Odakle to dolazi? Ko je taj hadi koji mu daje, koga usmjerava u tim postupcima. Allah subhanahu wa ta'ala što ukazuje na još jedno veličanstvo Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Zatim kaže onim da ispravan pravac, nadahnuće kako će tražiti rizko, obskrbu. Allah usmjerava i životnjahi prema onim stvarima i mjestima gdje ne znaš da ima rizik, ona krene zaputi se. Pogledajte životinje kako danas s jednog predjela idu na drugi predjel, tražeći. I Allah Đelešanu svima njima brigu vodi. Niko god Allah Lešane zapostavlja. O svima brigu vodi do roka određenog. Kao što mi imamo rok, tako imaju životinje rok. Ali Allah Đelešanu o svemu što je stvorio, o svojih stvorenja, subhanahu wa ta'ala, vodi, vodi brigu. Pa kaže, dokaz, znači navodi šeh, Kale ربنا e, kale rabbuna الذي ata Musa a.s. ovdje opisuje da je naš gospodar onaj koji vodi brigu o svemu onome što je stvorio. Vodi brigu o svemu onome što je stvorio. Odnosno svaka ta stvar koja je stvorena, Allah Đelešanuhu brine se o njoj. Neće znači izostati sve ono što ti je potrebno da te zadesi od strane Laha dželevala. Međutim, šta je na kraju toga u kuranskom majetu? Summe I svaku tu stvar nadahni i uputi prema onome što je potrebno. Summe heda. Svaku tu stvar, sve što je stvorio, Allah vodi brigu o njima. Ali svaka ta stvar, stvorenje ima nadahnuće od strane Allaha dželevala kako će, i gdje će se zaputi, šta će tražiti, šta će pojesti, šta će, šta će popiti. Zatim Sadi Rahmetullah Ali kaže, El Hadi onaj koji upućuje i usmjerava svoje robove prema svemu što koristi. Ljude, stvorenja, upućuje stvorenja prema svemu onome što koristi. Međutim, ljudi su ti koji prelaze granice. Allah Đelešanu ima rizik koji je, kako smo govorili, kad smo opisivali, odnosno pojašnjavali imen eh, razak. Imamo rizik tajib i rizik habis. Imamo nešto što je lijepo, kao opskrba od strane Allaha dželevala imamo isto tako rizik, ali to je rizik koji je zabranjen. Ružan i odvratan. U smislu onoga zbog čega je Allah dželevala to zabranio. Dobra i ružna jela. Dobra su nam dozvoljena, ružna su nam zabranjena. Sve što Allah dželešano I to je rizik. I oni koji konzumiraju, koji jedu tu stvar, i to je rizik koji on unosi u sebe. Međutim, Allah tu, tu stvar zabranio. Ali ti dozvolio sve ono što je lijepo i što je korisno, korisno za tebe. Pa kaže, a i od onih stvari koji ili koje prouzrokuju štetu. Allah ti je pojasnio korisne stvari, poslao ti poslanika alaih sallatu wasalam da kaže šta je halal, od čega ćeš imati korist i na dunjalku i na ahiretu i ukazao ti šta je štetno po tvoje zdravlje, šta je haram, šta ti šteti, pa te upućuje ka lijepim stvarima, a isto tako te čuva od štetnih stvari, ali ti si ta opet koji ima šta? Volju hoćeš li ovo ili hoćeš li, hoćeš li ono. Zatim kaže nakon toga uči ih onome što oni ne znaju. Allah Đelešanu što ima znanje, što si svjestan, što znaš, Allah Đelešanu te je podučio. Nisi tek, znači, tako ti to naučio. I danas ova dostignuća koja vidimo u modernoj tehnologiji, eh, Allah Đelešanu je to nagovijestio u Kur'anu. Ono što vidite, Allah stvara ono što vidite, ono što ne vidite, ono što ne vidite, ono, ili kako kažemo u Feseri, kao mušici, u Meki nisu mogli vidjeti slona, ali slon postoje neko drugo mjesto. I to je nešto što Allah što stvorio u tom vremenu. Ili nakon toga što nije postalo što je došlo, Allah Đelešanu i to je stvorio, zato što je Allah Đelešanu tvorac i stvoritelj e, svi stvari nas, a i onoga što mi napravimo, naših dijela. Pa tako da ono što ti proizvedeš što osmisliš, avion, slične stvari, znači vozi, slično. Allah Đelešanu je stvoritelj svega toga, jer te je nadahnuo. Podario ti mozak, razum, da osmisliš, da stvoriš, a on je tvorac i stvoritelj i tebe i tvojih, i tvojih dijela. Tako da ono što je sada pojavljeno, znam da se priča od tada u tom periodu. A, jedan učenjak Alusi, Mufesir, u Kur'anu kada govori E, on je znači bio u vremenu kada su počeli tek prvi pokušaj da se osmisle krila za avion. Znači prvi počet toga, pa kaže u tefsiru tamo, kaže gledao sam ljude koji pokušavaju da lete po ptice, kada nikada neće biti u savjetu od učine. <laughs> Razumijete? Kažu učinjaci, danas kada pričamo, prenosimo taj govor tog šeha, možemo se nasmijati. Jer stvarno isto danas živi taj šeh i da vidi šta se dešava. Ali Allah je moćan i kader da sve to stvori i to što se danas desilo, što se stvorilo, nije to neka zasluga naša u smislu mi smo to stvorci svega toga, nego je Allah Đelešan stvoritelji nas i naših postupaka. Htio to neko prihvatiti ili ne. Zatim kaže nakon svega toga upućuje ih na pravi put, odnosno daj im teufik o dad. E, daj im teufik da zaista budu pravi, e, pravi vjernici na pravome putu i zatim da su ustrajni e, na tom istom putu. Allah, znači teufik i sada dolazi od koga? Od Allaha dželevala. Nekad čovjek može biti upućen, ali ono da ustraješ na pravom putu, uputa je došao od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali da ustraješ na pravom putu i teufik istinski pravi dolazi od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato čovjek kada je došao poslaniku alaih sallatu i kada mu je rekao Allaho poslaniće savjetu me, kaže, što treba činiti, kul amentu billah, reci vjerujem Allaha dželevala, sum mestaqim, zatim nakon toga ustraj. Amen tu bila obuhvata da vjeruješ s ono što iman traži od nas, vjerovanje u Laha Tebare Kvetala, kroz šehadet jedan, kroz šehadet drugi, kroz potvrdu, kroz negaciju, kroz vjerovanje u Allahove knjige, vjerovjesnike, poslanike, sve, znači do kjamenskog dana, nakon dešavanja kjamenskog danu, sve to obuhvata iman. A to povjeruješ, kad si svjestan svega toga da ustraješ na tom putu. Znači nije samo kazati amen, to bila i halas. Vjerujem sve te navedene stvari nego da ustraje zaista do smrti, dok ti ne dođe jekin od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je smrt. Zatim kaže nakon toga, onaj koji ti daruje i daje takvaluk. Allah dželevala je hadi da budeš bogobojazan, da budeš mutekija. Allah dželešan ti daje nadahnuće da budeš istinski pravi mutekija. On čini da budeš istinski Allah subhanahu wa ta'ala rob. Pogledajte zadnju stvar koju šeh navodi a kaže srca njihova čini prepuštenim njegovim zapovjedima. Subhanallah, kad postaneš motekija, tvoje srce ahi je prepušteno samo Allahu dželevala. Samo sluškuje i sluša šta Allah traži od tebe. I zatim se povodi. To slijedi. Znači, nema tu više prepreke, sam, Nema, znači, nekoga ko će te skrenuti i sa pravoga puta. Tvoje srce ide ka istini. Slijedi istinu. Uvijek se povodi za istinom. I glavna mu je stvar na dunjalku istina. Ne gledaš što će reći fulan, osoba ova, osoba ona, neki tamo, neki vamo, nego gleda što kaže Allah džele vala šta kaže njegov poslanik i za tim stvarima se kroz život znači povodi. Bejheki Rahmetullah Ali kaže Al-Hadi, onaj čijom uputom su upućeni njegovi štićenici, eulije. Svaki eulija je upućen Allahom i hidajetom. Allah Vala ga je uputio i učinio da bude Allahu te bareke ve odabrani rob, eulija, štićenik Allah subhanahu wa taala. Zatim kaže njegovim nadahnućem se usmjeravaju životinje prema onome što im koristi i čuvaju se svega onoga što će im štetu, štetu nanijeti. Ovo su neka značenja Allahog te bareke i imena Al-Hadi. Zaista su veličanstvena značenja, a njemu pripada svaka, svaka vrsta veličanstva. Šta su spoznaj, e, plodovi spoznaje ovog velikog Allahovog Tebare Kvetala imena El Hadi? Glavna e, stvar koju bi trebao svaki insan, svaki pojedinac da uzme što proizilazi iz ovih značenja što su činjaci naveli da Allah žele istinski upućivač, onaj koji upućuje na pravi put i da ne postoji neko sličan njemu, niti neko ko može imati tu osobinu pored Allaha Tebareke Kvetala. On subhanahu wa ta'ala čini istinu jasno. Pojašnjava istinu. Od njega istina dolazi. On te bareke vetala šalje vjerovjesnike, šalje poslanike, spušta knjige. On je pojasnio da je dženet istina, da je e, džehennem istina, da kjamerski dan postoji, da čovjek treba da se priprema za kjamerski dan. Sve je Allah džele znači sve potpada pod Allahu te bareke vetala uput. Da Allah dželešanu ne želi da ljudi budu upućeni, ne bih im slao šta vjerovjesnike. Ne bi im spuštao knjige, jer nakon smrti vjerovjesnika knjige ostaju. Zato znate na hadis poslanika sa kada čovjek preseli i za njega ostaju tri stvari koje će mu koristiti. Koje su to tri stvari? Jedan ko će navesti sve tri stvari. Tijahi. Trajna sadaka, znanje Čerka, je li sin? Znači, kome ostane trajna sadaka? Sadaka tuđarija, Trajna sadaka koju udijeli, to će mu koristiti nakon njegove smrti. Valedu salih, dobro i odgojeno dijete. I znanje koje će koristiti drugima. Šta je najbolja vrsta, odnosno što je najbolje sve ove tri stvari? Znanje, kaže Ibn Samir Rahmetullah Ali, najvrednija stvar od ove tri stvari je znanje. Zbog čega sin će preseliti, nestati, ode sin. Razumijete? Sadaka, most izgradi, ima Allah, Vala put, uništen, gotovo, prošao. Ali znanje je nešto što vječno traje. Ostaje. Ostaje nakon tebe. E pogledajte, znači ovdje Allah dželevala nakon vjerovjesnika, kada pošlje vjerovjesnike, vjerovjesnike šalje knjigu, uputa, u kojoj je pojasnio sve stvari. Kako će se kako se ponašati, kako će laži još obožavati, kako ćeš prema drugima se odnositi. Sve je detaljno pojašnjeno u knjigama i onim prije koje su dolazile i Kur'an kao vrhuna svih knjiga koje potpuno sve znači prijašnje te knjige koje su dolazile od strane bareke te bareke Vetala. Sve znači dolazi da Laha dželevala zato što Allah Žešanu upućuje, ukazuje na pravi put. Evo ti poslanika, slijedi ga. Dolazi sa jasnim ajetima, sa jasnom knjigom. U njoj je uputa za svakoga onoga ko želi zaista da bude upućen na pravome putu. I vidimo znači da Allah je hadi, upućivač, koji islaje, e, šalje i virovjesnike, i poslanike, ispušta knjige, a u knjigama tako jasne su dokaze, tako jasne su stvari pojašnjene za svakog onoga ko razum ima, ko je razumom obdaren, da shvati, da razumije kako će se ponašati na ovom prolaznom, prolaznom svijetu. Allah Đelešanu kaže وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا I mi smo svakom narodu poslanika slali. Šta je bilo, znači, misija tih poslanika? U šta su oni pozivali, kaže Allah Đelevala, أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ تَاغُوتَ da Allah vana jedinog obožavaju i da se kloni taguta svega onoga što zavodi i odvodi od pravoga puta. Svega onoga što zavodi i odvodi od pravoga puta. A da se Allah vala obožava. Pa nakon toga Allah Đelešanu kaže فَمِنْهُ مَنْ هَدَ اللَّهِ I od njih ima koji Allah Đelešanu uputio. Šta je sa zalutalim? Kaže Allah Đelešanu وَمِنْهُ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَ a ima i onih među njima koji su zaslužili da budu na stramputici. Allah ti nije učinio nepravdu ako te ostaju u zabudi, nego je znao tvoje stanje da si zaista zaslužio da budeš od onih koji će biti, koji žele da budu na stramputici, odnosno u zavodi. A Allah Đelešanu, nakon slanja vjerovjesnika i ukazivanja njegovog veličanstvenog prava, a upravo svrha slanja vjerovjesnika, ispuštanja knjiga je ta da se pojasni pravo Allaha subhanahu wa ta'ala i pravo svakoga onoga kod Allaha ako se odazove vjerovjesnicima i potpočne slijeti knjige. Prava Allah kako je došlo u kuranskom majetu, da se, da se obožava. Jedino on subhanahu wa ta'ala. A kako je pravo naše? Ako se odazovemo, ako budemo obožavali Allah subhanahu wa ta'ala, pravo naše kod Allaha da nas ne kazni, odnosno da nas uvede u dženet, dženet znači naslađivanja i uživanja. Zatim vjerovjesnici koji su dolazili i poslanici su bili, braćo draga, ti koji su najljepše pozivali druge. Ovo je sad ono što mi trebamo preuzeti. Oni kada su obhodili prema narodu kojem su bili poslani, mjestu, prostoru, na najljepši način su se obhodili, na najljepši način su pozivali, birali su riječ, birali su izraza, razumijete? Nisu optuživali narod sa ružnim nadimcima. To ako se desilo od određenih poslanika u smislu da je kazao nešto, to je kazao na kraju kada je vidio da narod više ne želi ne želi uputu. I zbog ti riječi koje su oni kazali, neki od vjerovjesnika će misliti na sudnjem danu, Allah Đelešanu im neće oprostiti, jer su tražili da Allah Đelešanu kazni njihov narod. Razumijete? I zato je e, definitivno znači, uzor svim nama ili svima nama, ko? Poslanik Muhammed Ali Salatu Veselam i vidimo njegove e, primjere, znači mnogobrojnih života Mekanskog i Medinskog kako se obhodio. Zatim ti isti vjerovjesnici i poslanici su bili najučeniji i najbolje su poznavali Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato im je pripalo to pravo da pozivaju druge, da pojašnjavaju drugima uputu sa kojom su dolazili od strane Allaha te bareke ve Zamislite poslanika su kako je spoznao Allah. Zato kaže poslanik sallatu vesselam u hadisu: "Ja najbolje poznajem Allaha dželešanu od vas. Najbolje ga poznajem. Najbolje sam ga spoznao. I zato je bio poslanik etqan nas, najbogobojazniji od svih ljudi, jer je znanje to koje ako zaista urodi plodom kod svog sahibije, ono će ga učiniti najbogobojazi, najvelik, najvećim čovjekom među ljudima. Jer oni koji se najviše plaše Allaha vala su oni koji, koji su najučeniji, ako zaista, ako zaista rade po nome, što to znanje traži, traži od njih. I zato danas je jako opasno spomnjati učenjake i lemu, analizirati, smatrati, govoriti, fulio je pogodio je, ovakav je, nakav je, upravo što su oni opisani u Kur'anu i sunetu poslanika sa Seleme, kao oni koji se najviše Allaha subhanahu wa ta'ala plaše, jer su oni ti koji su Allaha dželevala najbolje, najbolje spoznali, najbolje spoznali. Allah dželešanu kaže u Kur'anu u suri Ibrahim, u četvrtom ajetu, وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم Nijednog vjerovjesnika nismo poznali osim, Znači da se obraćao svome narodu jezikom tog naroda. Jezikom tog naroda. Li Kako bi tim istim jezikom kojim su oni govorili bilo jasno što on priča. Znači nije bio smisao slanja vjerovjesnika kako bi samo došli i citirali ono što Allah traži, ne, nego li u i kako bi pojasnili zaista šta Allah Želevala traži od njih. A misija poslanika i svrha poslanika je bila da budu dokaz za narod ili protiv naroda. Tako svi oni koji dolaze i pojavljuju se u neko mjesto, pozivaju druge, oni će na sudnjem danu biti dokaz za to mjesto, taj narod ili protiv tog mjesta. Oni koji se dozovu i budu radili, odazvali se pozivu, zaista će njima to koristiti. Oni koji se ne dozovu samo znači čuju i glavu okrenu, to će biti dokaz protiv njih. Dokaz da su i vjerovjesnici, poslanici, zaslanici, daje, pozivači posjetili, ukazali na pravi put, jesu prihvatili, nisu prihvatili, ali oni su se potrudili da pojasne. A uputa je na Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah Đelešanhu, فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Allah Đelevala ostavlja u zabludi koga on hoće i upućuje na pravi put koga on hoće. Šta su poslanici radili? Dolazili su, Imali su korist, odnosno jezik kojim su se obraćali, jezik koji je shvatljiv narodu kojem su dolazili, pojašnjavali, davali maksimum o sebe, da ljudima pojasni na najljepši način. Međutim, Allah Đelšanu upućuje koga hoće i u zabudu ostavlja koga on subhanahu wa ta'ala hoće. وَهُوَ hakim I on je moćan i snažan da učini. To ne može svak. Zamisli su da odrediš ko će biti upućen, ko će biti u zabludi. Ko to može? Sob uzvišen, zato je on El Aziz. Snažni moćni da to učini. El Hakim i mudar u tim postupcima. Da kažeš hvala, men nepravda. Ne, Allah žele, vala je to učinio iz vrhunca svoje mudrosti. Mi tu mudrost ili ćemo dokučiti ili nećemo dokučiti. Razumijete? Zašto je neko u zabludu zašto je neko upućen? Jer Allah šanu zna, kao što smo kazali u ajtu koji smo prije toga citirali, od njih ima oni koji su haqqat koji su zaista zaslužili budu u zabludi. Tako da ti ne znaš što je neko znači ostao u zabludi ili da li će uopšte taj okončati svoj život u zabludi. Možda će mala svoj svoju milost ukazati prije smrti. Na nekoliko godina ili na nekoliko trenutaka, na nekoliko dana. Mi ne znamo. Ali ako okonča na zabludi, ima tu mudrost, ima tu znači smisla zbog čega je ostao u zabludi. zbog čega je takav, jer je zaslužio, Allah ga je znao bolje i od tebe i od mene svi, od svih drugih. Zatim svim narodima prije poslanika Muhammeda ali salatu wasalam su bili slati poslanici, vjerovjesnici. Allah Đelšan kaže u suri Rad u sedmom ajetu Innama anta munzir. I ovo je stvar koju mi treba da shvatimo. Mi nismo došli da ljude kažnjavamo, bićujemo, udaramo, razumijete? Nego Allah Đelšan kaže poslaniku zaista si ti poslan da opominješ. Ti si samo pominjač. Ukazuješ napravi put. Zatim kaže, voli kulli a svaki narod prije tebe je imao upućivača onoga koji je pozivao ka istini. Znači, svi prijašnji narodi, sva mjesta su bila takva da su vjerovjesnici ili poslanici prolazili, pozivali i ukazivali na pravi, na pravi put. I ti se taj koji upućuje, ukazuje, ukazuje šta je znači istina, šta nije. Zatim drugi plod spoznaje. Znači prvi plod, kako smo pokazali, da čovjek zna i shvati da bude ubijeđen da je Allah dželevala upućivač. On koga hoće da uputi upućen i koga ostaje u zabludi, ostaje u zabludi. Drugi, znači, ploz spoznanog veličanstvenog imena El Hadi, nešto što je veliko, a to je da čovjek ne može biti upućen. Ne može se smatrati da je upućen. da misli ja sam upućen. Bez pokornosti slijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve Znači ne može čovjek biti upućen, ne može kazati da je od onih koji su upućeni, koji su u vjeri, ako nema kod sebe pokornost i slijeđenje poslanika Muhameda sallallahu alihi wasallam. Svi prijašnji narodi su imali poslanika koji su morali slijediti, za kojim se povode, koga slušaju, od koga preuzimaju i vladaju se ponove sa čim su dolazili ti poslanici. Tako i umet poslanika Muhameda alihi wasallam mora da slijedi, mora da bude pokoran poslaniku koji je poslan cijelome čovječanstvu. I to je jedna od odlika poslanika sallallahu alihi vseleme, da su prijašnji poslanici bili slati samo mjestima, narodima, dok je Muhammed Ali svatu poslan cijelom čovječanstvu. Koliko je prije poslanika, vjerovjesnika i poslanika prošlo? Po malim mjestima. Znači jedan mali broj u nasilju živi. Poslanik sallallahu od mekanskog perioda do kjameskog dana, za njim se svi moraju povoditi. Njega svi moraju slijediti. Njemu svi moraju biti pokorni. Njega svi moraju veličati. Njega svi moraju poštovati. Njega svi moraju slaviti ako žele zaista da uđu u ženska, ženska prostranstva. Allah Đelešanu pisuje tog poslanika pa kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ i mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetom. Allah vala nije poslao poslanika kao tegobu, kao poteškoću, nedaću, belaj, u smislu koga bude slijedio, nesretan će biti.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 I zatim na kraju kaže Allah Đelešan nakon opisa poslanika sallahu alihi wasalam وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا I obraduj svakog vjernika, svakog onog koji povjeri u tebe, za veliku nagradu koja ju očekuje kod Allaha te I to je naš poslanik sallallahu Allahu ve selleme, kom bude pokoran, koga bude slijedio, će dženevska prostranstva. A svaki onaj koji misli ući u džennet, a da preskoči i zaobiđe pokornost poslaniku sallallahu a ve selleme, sam sebe zavarava. Ako joj živi neka se prispita, neka se vrati, neka se pokaje, neka upozna svoga poslanika Muhammeda alaih sallatu wasalam i pravo koje poslanik alaih sallatu wasalam ima kod njega. Allah Đelešanu kaže وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ i ti u istinu upućuješ i ukazuješ na pravi put. Govori Allah Đelevala, opisuje poslanika sallahu alihi vseleme. Kako poslanik alaih sallatu wasalam upućuje na pravi put? Usmjerava, smjernice daje, Ako budeš to i to radio, uspjećeš. Ako se odazoveš tome i tome, spašen ćeš biti. Ako ostaviš to i to, sačuvan ćeš biti džehennemske vatri. Ako budeš radio to i to, džehennem, kazna, propast. To je znači ono što je poslanik sallallahu alihi veseleme usmjeravao i davao smjerice umetu poslanika sallallahu alihi veseleme. Zatim kaže Allah Đelešanuhu, Kul ati'u Allahe wa ati'u Rasul, Reci, budite pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i budite pokorni njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa sallam. Pogledajte, pokornost nakon Allaha ide pokornost poslaniku sallallahu alihi wa sallam. Ne možeš biti pokoran Allahu da preskočiš i zaobiđeš pokornost njegovom poslaniku sallallahu alihi wa sallam. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا هُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا هُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا Poslanik alaihissalatu wasalam je imao zadaću da dostavi, da ukaže na obaveze i ono što ga je Allah Đelešanu zadužio. I poslanik je to učinio. Na nama kao vjernicima, Allah Đelešanu opisuje, na nama i da slijedimo ono što poslanik njih alihi podučava i čemu poziva. Pa ako mu budemo pokorni, kaže Allah Đelešanu, ako mu se budemo pokoravali, šta kaže Allah Đelešanu? Bit ćemo upućeni. Kaže Allah Đelešanu, وَإِن تُتِيعُوهُ تَهْتَدُوا Ako budete u istinu njemu pokorni, poslaniku sallallahu alihi wasallam, bit ćete upućeni. Što znači da ne može biti upućen bez pokornosti poslaniku sallallahu alihi wasallam. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينِ I na poslaniku alihi sallatu wasallam ništa drugo nije osim da dostavi. Allah, Allah poslanik sallallahu alihi wasallam nije ugonio ljude u vjeru. Nije tjerao vjeru. Nije znači bio takav, nego je pojašnjavao vjeru, pa ko hoće, alhamdulillah, ako neće. I za njega znači imaju propisi u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim Allah Đelešanu opisuje poslanika sallallahu alihi wasallam pa kaže وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Allah Đelešanu ukazuje pa kaže zaista je on, Allah Đelevala, taj koji spušta ajete jasne knjige kome? Svome robu. Abdi naziva svoga poslanika Abd. A nakon toga kaže li uhriđakum mina ila nur kako bi on, poslanik seleme ljude izvodio odakle iz tmina na svjetlo, iz kufra, nevjerstva i širka u ispravno vjerovanje Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Wa inna Allaha bikum rahim. I zaista Allah želevala prema vama kakav? Laraufur rahim. Blag i milosti. Blag i milosti ne kažnjava, ne požurije. Nije kaznio umet prije nego što je poslao poslanika sallallahu alejhi da ukaže na pravi put. I svoje neizmjerne milosti šalje poslanika sallallahu koji ukazuje i pojašava pravi put, šta je istina, šta je zabluda, šta očekuje svakoga onoga koga bude slijedio, šta očekuje svakoga onoga ko glavu okrene od slijeđenja poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim, posljednja stvar, ili posljednju stvar koju ćemo čeras navesti, idući put ćemo nastaviti ako bude, da, su sve te knjige koje Allah džele vala spuštao prijašnjim narodima također uzrok sebe Allahove te barek vetala upute, odnosno da su one e, ono što je Allah dželevala htio, kako kažemo El Hadi koji ukazuje upućuje na pravi put, ono što potvrđuje da on uistinu ukazuje na pravi put iz svoje neizmjene milosti, da je slao, kako smo kazali, vjerovjesnik ispuštao knjige.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 Inđil je dat. U kojem je, kaže Allah želevala hudan, uputa i svjetlo. Knjiga koja potvrđuje prijašnju knjigu Teurat. Pogledajte kako opet. Knjiga koja potvrđuje prijašnju knjigu Teurat. U kojem je opet bila uputa i meu'idha. I koja je bila, znači, pouka za svakog mutekiju. To je znači opis i Injila i Tevrata, odnosno prije svega Tevrat pa Injil. Zatim kaže Allah Đelešanuhu Nazzala alika li kitabe bil haqqi musaddiqan lima bejne jedajhi wa anzala Tevrata wal Injil. Pojašava šta je poslanik sa sram e, objavio.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 se istinski Allahu te bareke pokoravati. Molim Allah žele vala koji je hadi da uputi sve naše zalutale da nam vjeru Islam omili i da omili svima onima koji su na stramputici. Da se smiluje nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da pomogne svu braću muslimane u cijelome svijetu, a posebno braću muslimane i sestre muslimanke, oni koji su danas zaista u teškim mukama i teškim trenucima, a to je znači posebno stanje, stanje u Siriji. Subhanak Allahum hamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu A pa naredni put ćemo ako da nastaviti govoriti o veličanstvu Allahu te barek ve imenu El Hadi. El Hadi.